para, para, para, para, para, para. Oye, Jenkins, un botín Dime. portero nuevo, a ver si el Hormiguero se lo sabe. ¿Tú crees que se lo sabe? Claro que sí. Ay, mami, déjame tocarte ahí nada más. Ahí, ahí, ahí nada más. Ahí. ahí pero ahí Uh, y este pa' que perre, perre, perre, y este pa' que perre, perre, perre, y este pa' que perre, perre. Yo tengo una notita que me sube y me baja. Ay, ay, que me sube y me baja, me sube y me baja y me vuelve a subir. Ay, ay, que me sube y me baja. Suena el bajo, suena el bajo, pa, suena el bajo. Suena el bajo, pa, suena el bajo. Suena el bajo, pa, suena el bajo. Suena el bajo, pa, y que respondan, que respondan, que respondan, que respondan. Suena el bajo, suena el bajo, pa, suena el bajo. don. Que si esta noche aparece suelta, que venga suelta para bailar. Y si estás Que si esta noche aparece suelta, que venga suelta para bailar. Y si está suelta, dile que venga, porque esta noche conmigo se va. Y el pa' que perre, perre, perre. Y el pa' que perre, perre, perre. Y el pa' que perre, perre, perre. Y este pa' que perre, perre, perre. Y este pa' que perre, perre, perre. Y pa' que yo tengo una notita baja. Ay, ay, que me subí y me baja, me sube y me baja y me vuelve a subir. Ay, ay, que me subí y me baja, baja, baja, baja. Que me sube y me baja, baja, baja, baja. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, Que me subí y me baja, baja. Muévelo, muévelo, Que muévelo. Que me subí y me baja, baja. mira.